U ovoj emisiji uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu govorimo o greškama pojedinih muslimana koje čine prilikom uzimanja abdesta. Greškama koje dok se uzima abdest. Pojedini muslimani nisu podučili se propisima abdesta ili na brzinu uzimaju abdest, ne posvećuju mnogo pažnje svome abdestu i prilikom uzimanja abdesta čini mnogobrojne greške. U ovoj emisiji upoznajmo se s nekim od tih grešaka. Pa jedna od grešaka kod abdesta jeste trpljenje. Trpljenje male i velike nužde. Dakle, da se uzima abdest, zatim odlazi da se klanja, obavi namaz, a u potrebi se obaviti mala ili velika nužda. Dakle, nije u redu da se uzima abdest i da se ide obavlja namaz, a čovjek ima potrebu za malom ili velikom nuždom. Neobhodno je prvo obaviti tu fiziološku potrebu, nakon toga uzeti abdest i klanjati i klanjati. Dakle, nije u redu da se trpi mala ili velika nužda. Jer Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao je La salata bi hadrati ta'am, wala vohva yudafi wala hbethan. Nema namaza u prisustvu hrane. Kada se postavi hrana i čovjek je gladan, vratio se, ne znam, s puta, gladan, mnogo ogladnio, hrana je postavljena i može se odmah jesti, treba da jede hranu, a ne da ide da klanja gladan i u svome namazu razmišlja o hrani. Ne, treba da klanja, treba da jede pa da onda klanja. Treba prvo da jede hranu koja je već postavljena, može da se jede, jeli, ne treba da se čeka da se ona ohladi i slično, treba da je jede pa da onda ide da klanja. I također kaže Allahu poslanik alihi salatu sam i nema namaza onome koji trpi jednu od dvije jeli, nužde, malu ili veliku nuždu. Dakle, nema, nema namaza. Stoga, neophodno je Prvo, ukoliko je čovjek u potrebi, da obavi fiziološku potrebu, da je obavi, nakon toga da se abdesti, nakon toga da klanja propisani namaz. Pa makar, dakle, zbog obavljanja te fiziološke potrebe, uzimanja abdesta i zakasnio, jeli, na početak namaza, odnosno, jeli, u džemat. Postavlja se pitanje, da li je, ukoliko čovjek nema mnogo vode sa sobom, ima vode koja mu je potrebna za piće. Da li je bolje trpiti malu i veliku nuždu i klanjati s onim abdestom kojeg već ima, ili je bolje obaviti fiziološku potrebu i nakon toga uzeti tejemum. Dakle, nema se dovoljno vode da se uzme abdest, da se uzme tejemum i da se klanja sa tejemumom. Je li bolje trpiti i klanjati sa abdestom ili je bolje obaviti fiziološku potrebu i klanjati sa tejemomom. Kaže šejhul islam ibn Taymiya rahimehullahu ta'ala, po pitanju klanjanja namaza s tejemomom, po pitanju, dakle, namaza s tejemomom, niko od islamskih učenjaka ne dovodi u pitanje njegovu ispravnost, ispravnost takvog namaza. Ukoliko se namaz obavi sa tejemomom zbog nedostatka vode ili nemogućnosti uzimanja vode i slično zbog bolesti, niko ne dovodi u pitanje ispravnost takvog namaza. Dakle, namaz se može obaviti sa tejemumom kao što se može obaviti sa abdestom. I ispravan je i nimalo nije manjkav. Koliko je vrijedan sa abdestom, isto tako je vrijedan i sa tejemumom. Međutim, kaže šehol Islam ibn Taymiye, rahimehullahu ta'ala, ali islamski učenjaci se razilaze kada je u pitanju obavljanje namaza, a trpi se jedna od dvije nužde, mala ili velika. Islamski učenjaci dovode u pitanje ispravnost takvog namaza, jer je Allahov poslanik alihi salatu uslam rekao nema namaza onome koji klanja u prisustvu hrane, a gladanje, niti onome koji trpi jednu od dvije nužde, malu ili veliku. Stoga, dakle, greška je da se uzima abdest i obavlja namaz trpeći jednu od dvije, jeli, nužde malu ili veliku, trpeći dakle tu fiziološku potrebu, bolje je dakle obaviti je, zatim nakon toga uzeti abdes, pa ukoliko se nema vode, može se uzeti tejemom, potrti lice i šake ili zemljenom prašinom i nakon toga obaviti, obaviti namaz. Zatim od grešaka kod abdesta ili prije samog uzimanja abdesta jeste dakle nakon što se obavi fiziološka potreba, mala nužda, da se ne čisti od male nužde. Brojni muslimani obavljaju dakle malu nuždu i nakon toga se ne čiste. Nakon toga se ne čiste. A nije u redu da se uzima abdest i da se klanja u takvom stanju nakon što se obavi mala fiziološka potreba, nakon što se obavi mala nužda, da se čovjek ne čisti ukoliko nešto, dakle, od te nečistoće ostane na spolnom organu, ostane nešto na odjeći, na tijelu, takav namaz nije ispravan. Prije svega takav abdest, nakon toga, jeli, takav namaz nije ispravan. Stoga je, dakle, od grešaka prilikom uzimanja abdesta, ukoliko se ode i obavi mala fiziološka potreba, mala nužda, da se nečisti od mokraće. Naprotiv, nečišćenje od mokraće ubraja se u velike grijehe. Nečišćenje od mokraće ubraja se u velike grijehe, jer se za onoga koji kada obavi malu nuždu i nakon nje se ne očisti, obećava kazna u kaboru. Obećava se kazna u kaboru, kako bilježe Buharija i Muslim od Abdullaha ibn Abbas radijallahu anhuma, da je Allahov poslanik alaihi salatu sam jednog dana prošao pored dva kabura pa je rekao innahuma layu'azzaban doista se stanovnici ova dva kabura kažnjavaju zasigurno se stanovnici ova dva kabura kažnjavaju a ne kažnjavaju se zbog nečega teškog a doista je to veliko doista je to krupno ne kažnjavaju se zbog nečega teškog dakle mogli su to lako odkloniti od sebe i ne biti kažnjavani a doista je to veliko doista je to krupno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže što se tiče jednog od njih. Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min bawlihi. Što se tiče jednog od njih, on se nije čistio nakon male nužde. On se nije čistio od mokraće. A što se tiče drugog, on je prenosio tuđe riječi od jednog do drugog, dakle s ciljem da ih je zavadi. Zbog ovoga kažnjavaju se u kaboru. Dakle, onaj koji se nije čistio nakon male nužde, nije se čistio od mokraće, takav čini veliki grijeh i takvom se obećava kazna u kaboru. A svakako, jeli, i takvom abdest nije ispravan, niti mu je ispravan namaz, ukoliko nešto od te nečistoće ostane na njegovom spolnom organu i ostane na odjeći. Zatim, od grešaka prilikom uzimanja abdesta jeste nepranje ruku tri puta ukoliko se ustane iz snap kada se ustane nakon spavanja, neophodno je prvo tri puta oprati ruke, nakon toga odpočeti sa uzimanjem abdesta, a ne dakle odma je li odpočeti sa uzimanjem abdesta. Ne. Dakle, kada se ustane iz dna, potrebno je tri puta prvo oprati ruke, a nakon toga početi sa uzimanjem abdesta, dakle ponovo da se peru tri puta šake, da se ispiruju usta, nos, pere lice i slično jeli do kraja abdesta. Dakle, kada se ustane iz sna, kada se ustane nakon spavanja, svejedno da li se spavalo danju ili noću, ovo dakle nije vezano za određeni dio dana ili noći, već dakle vezano je za spavanje. Kada se ustane, nakon spavanja neophodno je oprati abdesta tri puta ruke, nakon toga dakle otpoč, otpočeti sa uzimanjem abdesta. Stoji u hadisu Ebu Hurire radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik alihi salatu eslam rekao kada jedan od vas ustane iz svoga sna, kada ustane nakon spavanja, neka ne stavlja svoju posudu neka ne stavlja svoju ruku u posudu s vodom prije nego li te ruke opere, svoje ruke opere tri puta jer on ne zna gdje su mu se ruke nalazile tokom spavanja kada jedan od vas ustane i sna, probudi se i sna, ustane nakon spavanja, neka ne stavlja svoju ruku u posudu s vodom i da odma dakle, počne uzimati abdest. Prije nego li tri puta opere svoje ruke, jer on ne zna gdje su mu se nalazile ruke tokom, tokom spavanja. Zatim, od grešaka prilikom uzimanja abdesta jeste i izgovaranje nijeta za abdest jezikom izgovaranje nijeta za abdest jezikom. Nijet jezikom za abdest, za namaz i za ostale ibadete, ništa od toga ne spominje se, ne prenosi se od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, Muhammeda sallallahu alihi wasalam, niti njegovih odabranih ashaba, dakle četverice halifa, niti bilo kojeg ashaba, niti četverice imama, Ebu Hanife, Malika, Šafije, imama Ahmeda i velikih ispravnih priznati poznatih islamskih učenjaka. Ništa od toga ne prenosi se. Riječ nijet dolazi od arapske riječi neva. Neva ima značenje one košpice koja se nalazi u sredini datule. Dakle, ona se nalazi u sredini datule. Tako isto i naš nijet za bilo koji badet pa i za abdest treba da se donese u sredini nas, odnosno jeli u našoj unutrašnjosti, u našem srcu. Stoga je dakle neispravno izgovarati jezikom nije za namaz i za ostalo. Ništa od toga ne prenosi se od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Da je to bilo potrebno, da je to bilo propisano, Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam bi to činio. A on je pojasnio nam vjeru do u detalje. Ništa od vjere nije ostavio a da nam dakle nije pojasnio. Ebu Dar radijallahu talan kaže, nije umro Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam sve dok nas nije obavijestio onoj ptici na nebesima koja se kreće, dok nam nije dostavio znanje čak i o njoj. Kada je Allahov poslanik alihi salatu sam upoznavao ashabe, čak dakle i o tome, zasigurno je upoznao ashabe, dostavio im je znanje o sve jednom vjerskom pitanju. Dakle, da je bilo propisano izgovarati nijet za abde, za namaz i za ostalo jezikom, to bi Allahov poslanik alihi salatu wasalam prvi činio nakon njega odabrani ashabi četverica pravednih halifa nakon jeli njih svi ostali muslimani. Stoga, dakle, nije u redu da se izgovara nijet jezikom. Šejhul Islam ibn Taymiyyah rahimehullahu ta'ala kaže: Onaj koji izgovara nijet jezikom za abde, za namaz, za ostale ibadete, taj pri sebi ima dvije manjkavosti. Manjkavost u vjeri i manjkavost u razumu. Manjkavost u vjeri zbog toga što od sebe dodaje propise u vjeri. Od sebe dodaje vjerske propise. Da je bilo potrebno izgovarati nijet jezikom, izgovarao bi Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam. Je li to poslanik sallallahu alaihi wasallam skrio znanje o tome pa nam nije dostavio ili smo mi učeni od njega ili mi bolje poznajemo vjerske propise. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem bio je najbogobojazniji čovjek i bio je on o svemu obaviješten iz vjere i o svemu je on svoje ashabe i nas dalje obavijestio o svemu tome. Dakle, onaj koji propisuje od sebe, koji dodaje od sebe, koji izmišlja od sebe, takav je manjkav u svojoj vjeri. Zatim, manjkav u razumu, Kaže šehol islam ibn Taymiye rahimahullahu tela, zašto manjkav u razumu? Zbog toga što je takav sličan onome, šta mislite e, za čovjeka koji kada bi htio da jede, pa da prije li počne sa jelom, donese nijet jezikom da će jesti. Pa kaže, gospodaru moj, ja odluči da ovu ruku stavim u onaj tanjir kako bi dohvatio onaj zalogaj hrane, zatim ga dostavio do svojih usta kako bi se nahranio i slično. Zar mu se ne biste smijali? Zar ne biste rekli da s njim nešto nije u redu? Dakle, izgovaranje nijeta jezikom za abdes, namaz i za ostale ibadete nije propisano, to je greška, to je novina u vjeri, niko od naših prethodnika, počevši od Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, zatim ashaba tabina, tabi tabina, nije to činio. Također, kaže Ibnul Qajim rahimehullahu ta'ala, ništa od Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, niti vjerodostojno, pa čak ni slabo, ne prenosi se od njega po pitanju izgovaranja nijeta jezikom. Dakle, čak ni slab hadis, čak ni slab hadis, hadis koji u sebi ima slabosti, ne govori o izgovaranju nijeta jezikom prilikom uzimanja abdesta. Od grešaka prilikom uzimanja abdesta, nažalost, koje su uveliko proširene među muslimanima, a zašto nema dokaza da ih je činio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da je takve radnje postupke činio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, niti bilo ko od njegovih ashaba, odabranih ashaba, četverice halifa i drugih, niti četverice imama Ebu Hanifa, Malika, imama Šafija, imama Ahmeda i drugih učenjaka, jeste i učenje dova prilikom pranja određenih dijelova tijela u abdestu. Dok se abdestimo, da učimo prilikom pranja ruku, nogu, prilikom pranja lica, da učimo određene dove. Ništa vjerodostojno od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam po tom pitanju se ne prenosi. Nažalost, danas možemo vidjeti ovu grešku uveliko, uveliko proširenu pri muslimanima prilikom uzimanja abdesta. Dakle, izmišljeno je, dodato je, kako kaže Ibn Qaym rahimehullahu ta'ala, ništa vjerodostojno ne prenosi se od Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, po pitanju dova prilikom uzimanja abdesta, kada se peru određeni dijelovi tijela, da se, peru, da se uče te dove već je to izmišljena laž, to je potvora na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Kaže Ibn Qayyim, rahimahullahu ta'ala, ono što se prenosi od Allahovog poslanika alaihi salatu sam jeste tesmije, odnosno bismillah, na početku bismillah, rahman, rahim, i dakle na kraju dova. Dova samo na kraju, kada se završi sa uh, abdestom u potpunosti da se prouči da se prouči dova ešhedu en la ilaha illa allah vahedehu la šerike le wa ešhedu enne muhammeden abduhu wa rasuluh. Dakle, to je ono što se vjerodostojno prenosi od Allahovog poslanika alihi salatu sam kada je riječ o dovama kod abdesta. Dočim, li poznato je i prisutno da pojedini muslimani kada peru, ne znam, desnu ruku, uče Allahumma a'atini kitabi bi jemini, Allahum moj, dari mi knjigu, daj mi knjigu na sudnjem danu u moju desnu ruku, kada eh, peru svoje lice, Allahumma bejid vajhi jevme tebjeddu vujuh, Allahum moj, gospodar moj, učini moje lice bijelim na dan kada će neka lica biti bijela, neka lica će biti crna i slično. Dakle, poznato je i prisutno među pojedinim muslimanima da uče dovu i da ih tako jeli, podučavaju da je potrebno za svaki dio tijela koji se pere prilikom uzimanja abdesta da se uči dova za desnu ruku, za lijevu ruku, za lice, za desnu nogu, za lijevu nogu jeli, i slično. Ništa vjerodostojno od od poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam ne prenosi se po tom pitanju, već je to izmišljeno na njega i na ovu, na ovu vjeru. Zatim od grešaka prilikom uzimanja abdesta jeste i izostavljanje bismille. Izostavljanje bismille, dakle da se ne prouči bismilla na početku samog abdesta. Kada se hoće uzimati abdest, da se izostavi bismilla. da se ne prouči, da se ne prouči bismilla. Bilježi imam Ahmed od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam rekao La salata li men la vudu'e lehu, wa la vudu'e li men lem jedhkur ismillahi alihi nema namaza onome koji nema abdesta, a nema abdesta onaj koji ne spomene Allaha na početku svoga abdesta, odnosno jeli ne kaže bismillah. Dakle, oko ovog hadisa ima govora, pojedini islamski učenjaci su rekli da je hadis slab, dok su drugi islamski učenjaci rekli da je hadis vjerodostajan i da se po njemu može raditi, da se po njemu treba raditi. U svakom slučaju, abdest je jedan od ibadeta, uh, a svaki ibadet i svako dobro dijelo treba otpočeti sa spomenom Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Stoga je dakle od greške da se ne izgovori bismillah na početku samog abdesta. Zatim, ubjeđenje da je potrebno oprati stidno mjesto, potrebno oprati spolni organ stidno mjesto prije nego li se otpočne sa uzimanjem abdesta. Dakle, svaki puta treba se oprati stidno mjesto, spolni organ prije uzimanja abdesta. Kod pojedinih ljudi postoji takvo objeđenje i to objeđenje je neispravno. To mišljenje je neispravno. Neobhodno je dakle oprati se nakon male ili velike nužde. Oprati se nakon toga jeli uzeti abdest. A ukoliko čovjek nije obavljao fiziološku potrebu, onda dakle nema potrebe da se jeli pere, da pere svoj spolni organ i da jeli pere stidno mjesto. Zatim od grešaka jeste i nepotpuno uzimanje abdesta. Nepotpuno uzimanje abdesta, dakle, da prilikom pranja potrebnih dijelova tijela, jeli, dok uzimamo abdest, u potpunosti ne operemo taj dio tijela. Da nešto jeli, od tijela ostane suho, da na njega ne dođe voda da na njega ne dođe voda. Dakle, neophodno je one dijelove tijela, propisane dijelove tijela, prilikom uzimanja abdesta u potpunosti ih oprati mora voda da dođe na svaki dio je li tog tog jeli dijela tijela da ga u potpunosti opere. Prenosi se od Muhameda ibn Zijada kako bilježe Buharija i Muslim da bi govorio, čuo sam Ebu Hurajru Ebu Hurajru radijallahu ta'ala dok su mi uzimali abdest, on je prolazio desno i lijevo i pratio nas kako uzimamo abdest, pa bi govorio, lijepo uzimajte abdest, upotpunite svoj abdest. Doista sam čuo Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da je rekao Vajlun lil aqabi minennar, teško li se petama od vatre. A ove riječi Allahov poslanik sallallahu alihi wasalam je izgovorio kada je vidio svoje ashabe kako uzimaju abdest pa u potpunosti ne peru svoje pete. Voda u potpunosti ne dolazi jeli, na svaki dio uh, tijela noge, svaki dio jeli noge, ne, ne peru svoje pete u potpunosti, pa je rekao lun lil أَقَبِ مِنَ النَّرْ Teško li se petama od vatre. Također, bilježi ima muslima od Omera ibn Khattaba radijallahu talan, da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam vidio čovjeka kako klanja, pa na njegovoj nozi primijetio je, dakle, da je jedan dio njegove noge suh da je jedan dio njegove noge suh, da na njega nije dospjela voda, pa je rekao vrati se i lijepo uzmi svoj abdest. Vrati se i lijepo uzmi abdest. Dok prenosi se od eh, jedne od supruga Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da je vidio poslanik alihi salatu wasalam čovjeka kako klanja i nije u potpunosti voda dospjela na njegove noge, dakle nije u potpunosti oprao svoje noge, pa se prenosi u jednom rivajetu, u jednom citatu da je rekao Allahov poslanik sallallahu alihi wasalam da se vrati i da ponovi abdest, da ponovo uzme abdest i namaz da ponovi. Dakle, Bilježi se u hadisima da je Allah poslanik alihi salatu sam tog čovjeka koji nije u potpunosti oprao svoje dijelove tijela koje, koje je neophodno oprati prilikom uzimanja abdesta. Dakle, u potpunosti nije oprao svoje noge, Allah poslanik alihi salatu sam vratio ga da ponovo uzme abdest i da, i da ponovo klanja. Stoga, dakle, od greške žuriti sa abdestom i dakle na takav način nesmotreno ne oprati sve dijelove tijela u potpunosti onako kako ih treba kako ih treba oprati a dakle o vrijednosti tog potpunog uzimanja abdesta, odnosno da se svaki dio tijela opere u potpunosti onako kako treba, govori hadis Ibn Omera radijallahu anhuma u kojem kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam Men te oddaje fa ahsana l-vudu'a onaj koji se abdesti i lijepo uzme svoj abdest, dakle uzme abdest u potpunosti, haređet hatajahu min džesedihi, thumme tahruđu min tahti, thumme tahruđu min tahti alfarihi. Grijesi, spadaju sa svakog dijela njegovog tijela. Onaj koji se lijepo abdesti i lijepo, dakle, na potpun način uzme svoj abdest, grijesi spadaju sa svakog onog dijela tijela kojeg je oprao prilikom uzimanja abdesta, čak ispod noktiju. Čak ispod noktiju spadaju njegovi grijesi kako bilježi imam muslim. Zatim, od grešaka prilikom uzimanja abdesta, I ova greška je također prisutna kod mnogobrojnih muslimana kada uzimaju abdest i ispiraju svoja usta i svoj nos da prvo tri puta ubacuju vodu u usta, a zatim tri puta u nos. Da prvo ubacuju tri puta vodu u svoja usta, ispiruju usta, izbacuju vodu iz usta, zatim tri puta ušmrkavaju vodu u nos i posle izbacuju jeli, i šmrkavaju iz nosa. Dakle, to je neispravno, to je greška. Sunnet Allahovog poslanika alihi salatu oslam jeste da se istovremeno ubacuje voda u usta i nos. Dakle, tri puta da se ubaci voda u usta i nos istovremeno da se nakon toga izbaci i išmrkne, izbaci iz usta i išmrkne iz nosa voda. Dakle, od sunneta Allahovog poslanika, alihi salatu sam, prilikom uzimanja abdesta, kada se ispiraju usta i nos, jeste da se istovremeno ubacuje voda u usta i nos. Dakle, to je propisano, na takav način treba ispirati usta i nos, a ostalo na drugi način je greška. I također od grešaka prilikom uzimanja abdesta, kada se ispira nos, jeste da se ispira ne ušmrkne mnogo voda u nos, da se ne ubaci mnogo vode u nos. Dakle, od sunneta je da se prilikom ispiranja nosa mnogo, mnogo ušmrkne vode u nos pod uslovom da se ne posti. Kada se posti, onda dakle ne treba to činiti u tolikoj mjeri. Kako je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao svome plementu mashabu Laqitu ibn Sabiri وَبَالِقْ فِلْ إِنْسْتِنْشَقِ I mnogo ubaci vode u svoj nos, kada ispiriš nos prilikom uzimanja abdesta ili antakune sa ima, osim kada si postač. Kada si postač, nemoj to činiti u tolikoj mjeri. Međutim, kada nisi postač, ne znam, kada se abdestite za akšam, kada se abdestite za jaciju, namaz, onda prilikom ispiranja usta i nosa potrebno je mnogo vode ubaciti jeli, u nos i išmrknuti tu vodu iz nosa. Ovih grešaka kod abdesta ima još mnogo. Pa ćemo ako Bog da o njima govoriti u našoj narednoj emisiji. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči našoj vjeri, da nas našoj vjeri vrati na najljepši način, da svoju vjeru učimo iz Kur'ana i vjerodostojnog hadisa sunneta Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, jer je doista to ispravno, jedino ispravno znanje.